Otsailak hogeita iruga horrastelena da berri berrion albistegia duzue eh, berriozari erratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin gu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, epaiketa politikoekin amaitzeko martxa ezkaba mendira. Berreun pertsona inguruk parte hartu zuten iruñerriko herri eskualde osoko libre asamblada guztien topaguneak ezkaba mendiko gotorlekura antolatu zuen ibilbidian. Mendizalek zutabetan ekin zioten ibilbidean ibilbideari atarrabia, burlata, txantrea, antxun eta arrotxapeatik eta amabiterrietan elkartu ziren gotorlekuaren sarreran. Bertan egindako ekitaldi politiko batean memoria historikoa eta gaur egun pairatzen den jazarpen politikoaren arteko lotura egin zuen Iñaki Alforjak ezkaba lagran foa de las cárceles frankistas dokumentalaren egileak haren esanetan ezkabako preso politikoak Iberiar penintxula osotik ekarriak ziren bezala egunotan ere Gobernu espainolak politikan aritzeagatik preso diren napar herritarrak sakabanaturik ditu. Maia bereko pasagunaren segurtasuna hobetzeko bierreskatuko dio udalak adifi. Berriozarko udalak adif eta Nafarro gobernuko sustapen zailarekin egindako bileran maik eniaturiko edukinak baloratu ostean azpiko basabide murriztuaren proposamena atzera bota du autopixutsuak eta hiribarneko autobusak bertatik pasatzerik izango ez dutelakoan gauzakonela udalak maila bereko pasagunean segurtasuna hobetzeko eskariarekin jarraituko du beti ere trenbidearen blukeak entzeko apustuari eutxiz. Ate irekien jarduna urtsintxa aurre eskolan. Berriozarko udalaren urtsintxa aurre eskolak aurre matrikulazio kanpainan bete-betean sarturik dagoela eta mendialdea eskolak egin bezala ate irekien jarduna eginen du asteazken honetan, atxaldeko lauter dietan 2000 amabost 2000 amaseik asturtean aurre inskripzioak eginen dituzten familiei zuzendua dago jarduna baita eskolan dauden familiei ere, beti ere berriozarko udaleko aurre eskolako proiektu proiektu pedagogikoa eta eziketa taldea ezagutu ditzaten. eta hilabeteko asten aste azkenean ere garazi otsaileko osoko bilkura eginen da. Eta nola ez Xabi osoko bilkuran ez dira mozioak faltako mila bederatzere hon daugitam maiatzan San Cristobal gotorlekuko iesaldian fusilatutako hainbat gorpu espartz eta dermioko obitik ateratzea aldarrikatuko duen mozioa zaparte nabai eta bildu udaltaldeka aurkezturiko mozio biegonen dira bata jasana halia ekintzaile rari asilo politikoa ematearen aldekoa eta bestea burlatako faurezia lantegiaren itxegi itegiaren kontrakoa. Azkenik mola eta sanjurjoren gorpuzkiak leku zaldatzeren aldeko eta frankismoaren apologiaren kontrako mozioa aurkeztuko dute udal talde berdinek. Udal batza, haste azkenean, atxeldeko seiterritan ospatuko da eta beti bezala berriozar.es horrialdean edota eguzki plaza.neten ikusgai izanen da zuzen zuzen feminine. Asteburuko futbol partidin emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala, konta eguzu garasi. Gazteak burlatako zelaian burla desen kontraleiatu ziren bat eta bi irabazirik regionalean neskak gazte jonen aurka bat eta bat berdin du eta regionaleko mutilak aldiz. Partida irabazi bi eta lau ardoiren kontrakoa. Kadete kategorian A taldekoak bat eta lau irabazi zuten eta B galdu. Uts eta bi. Lehenak altxasuren aurka lehiatu ziren eta bigarrenak aldiz atarrebiaren aurka. Horixek, beraz, berriozar futbol elkarteare dagozkion talde nagusien astebuka erako emaitzak. Thank Egoraldiaz mintzatzeko unea dugu orain. Zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak goizaren amaieran eta atxaldean euria eginen du gauean atertu joango da eta lurkota zazpireun zortzereun metrotara jeitsiko da orduan mendebaldeko edo ipar mendebaldeko aizebizi ebiliko da eta temperaturei daukionean maksimoak gaur gutxi edo nahikoa egoku dira. Eta noski, azken orduetan baliteke esabi zenbait lekutan izotza egitea eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dakionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko ehun puntu zorrotzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.